Mag God ons genadig wees in ons zien. Mag zijn goedheid oor ons skyn sela, zodat so de werke bekend kan worden oor die aarde, die redende kracht onder al die nasies. Mag die volke prijs, oor God, mag al die nasies loof. Laat die nasies bly wees in sin van vreugde, want met billikheid regeer hy die volke en lei die nasies op die aarde. Sela mag die volke prijs, oor God, mag al die volke loof. Die aarde het oester gelever. God, ons God, zal ons zien. God zal ons zien, en mensen oor die hele aarde zal om dien.